Գործարար Արցախ, մեր հայրենակիցների գործարար ջիղը գտել է Վարսիկ Հարությունյանը։ Բարև բարեկամներ, Մեր հյուրն այսօր գործարար Մարիա Սողոմոնյանն է։ Ձախկաշատ գյուղը Ասկերանի շրջանի փոքր համայնքներից է։ Թեկուզ փոքր է տարածքով եւ բնակչության թվականակով, սակայն անհամաչափ մեծ է տեսարժան վայրերով, գործարար ծրագրերով։ Գյուղ մտնողին զարմացնում է ոչ միայն կուսական ու անարատ բնությունը, Արցախյան զուլալ օթը, այլև ցաղկաշացիների աշխատասիրությունը։ Փոքր շրջայց կատարեցի գյուղում։ Գառնանային ջերմ արևը այգիներն ու բանջարանոցները հravirել մարդկանց։ Նորատուկ տնկիները, տարբեր ցածիլները մեկ անգամ եւս ապացուցում են, որ այստեղ երում է գործարար կյանքը։ Գյուղի ամենահետաքրքիր վայրերից մեկը Նիկոլ Դումանի տուն թանգարանն է։ Մի թանգարան, որն այստեղ է բերում բազմաթիվ զբոսաշրջիկների։ Այս գողտրիկ վայրում մարդկանց գրավում է ոչ միայն մեր քաչ հայրենակցի կերպարը, այլև արցախյան ավանդույթները։ Ինչու նախքան այսօրվա հերոսին ներկայացնելը նման երկար նախաբանով խոսեցի թանգարանի մասին որովհետև Մարիա Սողոմոնյանի գործարար կյանք մտնելու ծրագրերը ծնվեցին այստեղ, Թանգարանում։ Երկար տարիներ աշխատելով տուն Թանգարանում, աշխատանքին զուգահեռ սկսել է զբաղվել նաև գործարարությամբ։ Տարեց տարի նրա գործարար ծրագրերը on-line-վել են։ Գյուղի մեջ տեղում է գտնվում Մարիայի փոքր խանութը։ Նրա խանութն էլ ցաղկաշատի նման է, փոքր է տարածքով, բայց հարուստ տեսականիներով։ Խանութին առանձնակի տեսք է հաղորդում ծիածանի գույներով զարդարված եւ հյուսած զուգագուլպանները, որոնց հեղինակը ինքն է։ Մեր զրույցի ընթացքում պարզվեց, որ Մարիան ոչ միայն ինքն է զբաղվում գործարարությամբ, այլև փորձում է գործարար կյանք մտցնել նաև շատ համագյուղացիների, որոնք մեծ սիրով կատարում են Նրա հանձնարարությունները չորացնում են մրգեր, գործում են տարբեր իրեր։ Մարիան էլ այդ ամենը հեշտությամբ իրացնում է դրսում։ Այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի Գործար Արցախ հաղորդաշարի հյուրն եք։ Յուղ մտնելուն պես անմիջապես մեր ուշադրությունը գրավեց ձեր փոքրիկ խանութը, որը բավականին մեծ է տեսականիններով, սակայն խանութի դիմաց այո կախված են զուգագուլպաններ, որը պարզվեց դուք եք գործում եւ վաճառում։ Սկզբանե տատիկս այն սովորացրել գործելը, հետո էլ արդեն տարիները գնալով գնալով արդեն հմտացել եմ, արդեն եւ նաեւ դրա հետ միասին գորգի գործարանում էլ աշխատել եմ։ Ինքը ասկային գուլպաններ են համարվում ընդհանուր մեծ մասը գորգի նախշազարդերն են որեն պատկերված։ Բացի կուրպաներից տարբեր հակուսներ, ով ինչ պահանջարկուն են, էլ գործում ենք, վաճառում ենք։ Եվ հիշահ մեզ եւ ժողովրդին։ Նշեցիք, որ աշխատել եք Գորգերի գործարանում Ստեփանակերտում։ Չէ, այստեղ գործիքներ տեղադրել եմ մեր բարերարների շնորհիվ։ Այնտեղ եւ աշխատել եմ Նիկոլ Թումանի տուն թանգարանում եւ այնտեղ նայելով սովորել եմ գոր գործել եւ գործել եմ։ Արդեն քանի տարի է հիմա Գորկի գործարանը չի աշխատում, բայց մի 2 տարի, 3 տարի աշխատել է ինքը ընդհանուր։ Վաճառել ենք նաև դրսի եկած հյուրերին։ Ուհ։ Դուք դրանից հետո եք սկսել ինքնուրույն աշխատել արդեն, ինքնուրույն բիզնեսով։ Հիմա արդեն ինքնուրույն եմ, հա։ Չէ, ուղղակի ունենք փոքրիկ խանութ, երների հուշանվերների խանութ, տեսնելով որ պահանջարկ կա, առնում են տուրիստները, արդեն փորձել ենք ավելի ամբողջ ծմերը գործում ենք ամառը արդեն վաճառելու համար։ Թելը որտեղից եք ձեր բերում։ Թելը ես եմ անում իլիկով, բուրդը առնում եմ, մաքրում եմ, հետո իլիկով թել եմ պատրաստում, հետո արդեն որոշները ներկում ենք, որոշները ներկված են, կամ էլ ինքը իր բնական գույնով արդեն գործում ենք։ Ովքեր են ձեր սպառողները։ Մեծ մասամբ դրսի հյուրերն էին, հիմա որ ցավոք սրտի էս գրվի պատճառով վիրուսի պատճառով մի քիչ քչացել է հոսքը, հիմա տուրիստ չկա, բայց մեկ այլի գյուղացիները դրսի այդ հյուրերը, որ ով իմանում է, ով իմանում է, հա, ոչ մի հատ հանգարա, ով իմանում է արդեն գալիս է առնելու։ Տենց տենց 20 տարուց ավել է իմանում է, որ գործում է վաճառում է ազգային գուլպաներ։ Մարիա, ավելի շատ ձգտում եք, ինչպես դուք նշեցիք, ազգային կոլորիտը պահել, այո, Արցախյան սկզբից հա, բայց հետո արդեն տեսնելով որ նաև եկամուտ կա, կարողանում եմ ընտանիք դրանով նաև ապահովել քիչ թե շատ եւ ինչու՞ չէ որպես բիզնեսի մի մաս, որ գումարը բերում մեր տուն։ Ինչ են ավելի շատ պահանջում եւ ով Դե ընդհանրապես ազգային հակուսներ նաեւ գործում են, որ որեն մեր ազգային ավանդական տատիկ պապիկնա նկարված, մեր դրոշնա դրած լինում, մենք ենք մեր սարերը, ես իմ ամեն ինչ, ինչ որ մենք ավանդույթի համաձայն ունենք, ամենը հակոստի տեսքով ներկայացնում եմ իրանց վաճառում են։ Ասենք պարուսույցները ձեզ պատվիրում են Պարուսուցներ չէ, բայց հուշանվերների խանութ Ստեփանակերտում ինչքան կա, այո, այնտեղ նաև տանում են վաճառում են։ Իսկ գուլպաներ։ Գուլպաները իհարկե գուլպաներն էլ։ Մարիամյան, այստեղ եք հիմա վաճառում։ Հիմա այո, բայց մինչև այս կռիվը նաև Տիգրանագերտում ա եղել, Ստեփանակերտում նռենի խանութն ա եղել, հիմա էլ կա նռենիում։ Ձեր արտադրանք։ Հա, այո։ Ինչպես է կոչվում ձեր արտադրանքը։ Ազգային գուլպաներ, եսիմ ինչքան գործում եմ, վաճառում եմ տենց յուսի։ Պատվերները ավելի շատ տարվա որ ժամանակահատվածում են լինում։ Ընդհանրապես մեծ մասամբ ամառն ենք վաճառում։ Ծմերը ինձ ամառը ժամանակ չունեմ գործելու, որտեղ բազմա կոմանի աշխատող եմ, զարգացած եմ տարբեր տեղերում։ Դրա համար ծմերը աշխատում եմ, եթե ինչքան ժամանակ լինում է, երիկում եմ ժամանակս գործում եմ ամառ վաճառելու համար։ Մեծ մասամբ ամառն ենք վաճառում։ Ինչպես դուք նշեցիք, պատերազմից հետո քչացել է Արցախ այցելող զբոսաշրջիկների թիվը եւ туриզմը բավականին անկում է ապրել։ Սակայն ես կուզենայի իմանալ դրսի հետ այս պահին աշխատանքներ տարվում են ձեր արտադրանքը դրսում ներկայացնել, քանի որ ինչպես դուք նաև նշեցիք, երբ այցելում էին Նիկոլ Դումանի տուն Թանգարան, զբոսաշրջիկները նաև հենց այստեղից ձեզ ճանաչեցին։ Իհարկե, աշխատանքներ գնում են միայն գործելով չի։ Ես գյուղի բարիկները ընդհանրապես ամբողջ ինչ գյուղում կա, արտադրվում է, ինչ ստեղծում է գյուղից, բոլորն էլ վաճառք էի հանում։ Եվ հիմա էլ կան, որ տուրիստ չի մտնում Ղարաբաղ, բայց Երևանից ցանկում են գալիս են Երևան, իրոք ցանկում են թե մեղրա, թե ուրցա, թե ճուրացրած մեր մրգերնա, ամեն ինչն էլ փոխանցում են ավտոները գնում են Երևան։ Տեղափոխում փախում են այնտեղ իրաց տալիս են։ Այո, փաստորեն պահանջակ կա։ Ունեք սեփական փոքրիկ այգի։ Մենք ամեն ինչ էլ ունենք, եւ այգի ունենք, եւ կենթանի ամեն ինչ, եւ դրսի անտառում ինչ որ ուչում է կարողանում ենք նաեւ օգուտ քաղաք Ղարաբաղյանն է, ամենն էլ փորձում եմ, կարողանում եմ եւ դրանից էլ գումար վաստակել։ Արհասարակ Արցախյան արտադրանքը շատ է պահանջված դրսում եւ բոլոր զբոսաշրջիկները սփյուռքահայ մեր բարեկամները երբ մի անգամ փորձում են այս կամ այն որևէ արտադրատեսակ միանգամից սիրահարվում են ամեն ինչից քիչ-քիչ կարողանում ենք անել որովհետեւ ստույգ մի բանի վրա չենք օգնորոշում որովհետեւ եւ ուրց ենք չորացնում եւ պարտադիր չէ որ միայն ես եթե գյուղի ժողովուրդը կարող է չլինի մեղր բայց սա ամբողջ տարվա կտրվածքով ես ահագի մեղր եմ վաճառում տուրիստերին իրանց եւ օգուտ իրանց ապրանքը բերում եմ ծախում եմ մնացած եւ ես եմ եկամուտ ստանում եւ իրանք են իրանց ապրանքը վաճառում պատերազմից հետո շատ բան է փոխվել Արցախում մարդիկ արտագաղթում են ձեր հետագա պլանները Արցախում մնալու Որոշները արտագաղթում են, բայց ես էլ հույս ունեմ, որ մնալու ենք այստեղ Արցախում, որովհետև այս փոքրիկ խանութով վերեմացել մի քիչ մեծ արտաշինարարությունն են անում, վարպետները այս երկու օրը արդեն ավարտին է։ Հույս ունենք, որ մեր գործը ընդլայնվելու է, ապրելու ենք եւ մեր երեխեքն էլ այստեղ շինանալու են եսի։ Նոր խանութ եք փաստորեն բացում, այո, ձեր խանութում լինելու է առանձին անկյուն կոնկրետ ձեր առանձին լինելու է այո գյուղի արտադրանքը ինչ որ եթե աստված տա տուրիստների հոսք լինի մարդ գա այստեղ թանգարան նայելու կամ ինչ որ Ղարաբաղ ընդհանրապես տուրիստ այցելի իհարկե լինելու է Շատ բարի ձեր գործերին հաջողություն եք։ Շնորհակալություն։ Ազգային հակոստը մեր ժողովրդի մտածողության արտացոլանքն է։ Այն արտահայտում է մեր ինքնությունը։ Հանդիսանում է այդ ինքնությունը պահպանող ազդակներից մեկը։ Հենց այդ պատճառով էլ Մարիան Սիրով ու մեծ պատասխանատվությամբ գործում է հայկական զարդանախշերով հակոստ։ Իդեպ անձամբ է թելը ձերկ բերում, բուրդը առնում մաքրում է, հետո իլիկով թել պատրաստում։ Եթե դժվարանում եք հասնել ցաղկաշատ, նրա արտադրանքը կարող եք ձեր բերել մայրաքաղաքում գործող հուշանվերների խանութից։ Մարիայի ապրանքները ոչ պատերազմը տեղադրված էին նաև Տիգրանակերտում։ Ուզում եմ աշխարհին ցույց տալ Արցախյան արտադրանքը։ Ուզում եմ այն ճանաչելի լինի ամենուր։ Դա է իմ երազանքը։ Եվ այդ երազանքին հասնելու համար ես ամեն օր մի նոր բան եմ մտածում եւ իրագործում։ Հրաշեշտից առաջ Մարիա Սողոմոնյանը խնդրեց, որ աշնանամուտին անպայման այցելեմ ցաղկաշատ։ Անկամ չհասցրի հարցնել ինչու, քանի որ անշուշտ Բերքարատաշունը շատ բան կպատմի ցաղկաշացիների գործարար կյանքի մասին։ Տեղեկացա նաև, որ նոր խանութի էսքիզը շուտով իրականություն կդառնա։ Գործարար կինը կառուցում է երկհարկանի խանութ, որտեղ հատուկ մի անկյուն կհատկացնի համագյուղացիների արտադրանքը ներկայացնելու համար։ Հաճելի էր լսել Մարիայի պատմությունը, տեսնել, որ ցաղկաշատում գործարար կյանքն ակտիվանում է։ Ոգևորությունը կրկնապատկվեց, երբ ճանապարհին գրեթե գյուղին կպած նկատեցի, թե ինչպես են տաք հարևից Ջերմանում մեծ տարածքներում բավականին լավ խնանված խաղողի նորատունք թփերը։ Պարզվեց, որ դրանք պատկանում են հադրուցի ճանաչված մի գործարարի, որը պատրաստվում է խաղաղագործության մեծ ծրագիր իրականացնել ցաղկաշատում։ Ծրագրի ու հերոսի մասին մենք կպատմենք առաջիկա թողարկումներում։ Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել հանրայինի եթերում գործարար Արցախներ։ Հաղորդման հեղինակ ու վարող Վարսիկ Հարությունյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։